Herskep o Gees, laat leef o Gees. Laat kom u koninkryk met mag. Laat mense tot aanbidding kom. O reed deur u oortuigingskrag. O Gees verlig ons, laat ons vind die waarheid wat u woord ons leer dat God ons met mekaar in gees en liefde laat verkeer. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n gedeelte lees uit Handelinge 4. Ek het 'n potjie heuning hier met my saamgebring. En hulle sê die die rabbies as die jong manne by hulle begin studeer het kon aanmeld uh, om die woord te bestudeer het die ou rabbies aan die eers aan die begin heel aan die aan die begin van die eerste sessie het hulle vir die jong manne daar ges, eh, neergesit en dan het daar 'n besondere rit, ritueel uh, plaasgevind. Hulle sê die die rabbies het 'n pot heuning nou ek het nou nie 'n pot heuning uh, daar by my huis neem ek het nou maar 'n botteltjie heuning maar die rabbi's het blykbaar die pot heuning daar neergesit en dan het hulle vir die presidente gesê doop nou jou vinger hier in die heuning en dan is mos nou al soet goed wat hulle seker nou vreeslik daai tyd gehad het en dan moes die die leerlinge moet hulle proe en dan uh, het hulle gesê jy het nou by die soetste deel van die lewe uitgekom jy het by die soetste deel van die lewe uitgekom en jy lees mos nou die Bybel en jy's op die Here op verskillende plekke in die week eh, blootgestel, maar iets daarvan is ook waar as ons sê God se gees werk op 'n besondere manier. Hy werk op 'n besondere manier as ons en dit glo ons vanuit ons gereformeerde tradisie dat God deur sy gees eh, deur die woord spreek in hierdie in hierdie ruimte wat ons eh, bymekaar is. Ek onthou destyds op en dat staan ons nou nog op sekere kansels ook so So spreek die Here. Die Here spreek vandag nog in elkeen se van ons lewens op 'n eie unieke manier. As ons hierdie gedeelte aan Handelinge lees, moet ons onthou dat ek dink geleerdes stem daaroor saam dat die boek Handelinge verstaan moet word teen die lig van die inleiding daarvan daarin Handelinge 1 eh, met Jesus se eh, belofte en opdrag Handelinge 1 vers 8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en tot aan die uit uiterste van die aarde. In Handelinge 2 lees ons dan dat die Gees uitgestort het en dan is dit in verskillende fases. Eh, hoofstuk 1 tot 7 lees ons hoe die kerk gevestig is in Jerusalem en hoe die Gees net 'n rollende effek amper gehad het kan ons sê in mense se lewens. Handelinge 8 tot 9 die getuienis in Judea en Samaria en dan van hoofstuk 9 tot 28 hoe die evangelie uh, net versprei het en mense begin glo het en dan die kom ons sê die onderling onderliggende rede God se gees wat in mense se lewens aangekom het. Mense wat geglo het omdat die Here se gees hulle verander het. En dan is daar verskillende toesprake onder andere dan nou hier in Handelinge 4 Eh, waar eh, mense gedryf deur die gees gepraat het en gepreek het en mense dan so tot eh, 'n draaipunt in hulle lewe gekom het. Nou lees ons hier in Handelinge 4, ek lees vers 1 tot 4 en dan weer van vers 12 af. Petrus en Johannes was nog besig om die mense om met die mense te praat hoe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die sadiseërs op Petrus hulle afstorm. Die priester en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle omdat dit al te laat was in die tronk gesit tot die volgende môre in. Dan lees ons later by vers 8 eh, waar hulle gepreek het um, en hulle het gesê hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil hê wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak het hulle gesê? Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Ons lees tot sover vir oggend ek het nagedink oor Pinkster en die gees wat kom ek sê Pinkster en die Pinkstertyd in ons eie kerk se geskiedenis losgemaak het onder mense. Elkeen van julle kan 'n eie verhaal eh, daaroor vertel en dit 'n ervaring daarvan. E-, en dit is is kosbaar om 'n passie en entoesiasme in hierdie gedeelte word dit beskryf as vrymoedigheid van Petrus en Johannes uh, onder 'n mense te sien. Dis wat die kerk in die begin laat groei het. Ons ken baie almal van ons ken mense en dit is lekker om te sien mense wat passievol is, goed in met oorgawe lewe om met passie die Here te dien. En ons kry dit op elke terrein van die lewe om met passie te oefen en te speel en besigheid te doen, met passie kinders groot te maak, tuin te maak. Is is wonderlik om die passie en die entoesiasme onder jong mense eh, te sien wat aan die begin van hulle lewe en hulle beroepslewe staan in met studie en met verbreding van kennis passievol eh, lewe, projekte aanpak, werk doen, ingrawe in 'n terrein. As 'n gogga mense eh, nou nie spreekwoordelik iemand byt hoe hulle ek was nou die dag by iemand wat uh, oor gewere praat, oor hoe passievol hy daaroor praat, oor uh oor oefen uh fisse, fietsse, messe, musiekkos uh uh, skoene. Jy eh, noem dit op. Jy kry passievolle mense op bykans elke terrein van die lewe. Ek was uh, Vrydag het ek muurbal gespeel en ek kry 'n jong ouetjie en ek praat met hom, begin praat met hom daarin. Hy ry voltyds muurbal af en hy hy sê hy het, hy het geld gemaak op ander op, op, op terreine en en hy het net op 'n punt in sy lewe gekom en hy sê maar hy met sy passie uitleef en hy's 'n voltydse muurbal uh, afrigter nou. Daar's baie goed wat wat soms maak dat dat dat ons uit passie verloor. Passie vir die Here en ook vir ander dinge. Op allerlei wyse word weet ons dit word dit van ons weggeneem. Met omstandighede met goed wat ons oor onsself bring, 'n kombinasie van daai goed. Soms gebeur dit ook hoe langer 'n mens lewe, hoe meer verloor mense hulle passie. Vader, tyd is 'n ongelooflike ding. Die slim mense wat weet hoe werk ons breine, sê vir ons dat hoe ouer jy word, hoe meer reseptore vir vrees begin jy ontwikkel. Jy word banger. Jy wil jy wil sê mense iemand het die voorkeur, dis nou nie oor bang nie, maar jou oë raak swakker. Jy stadiger. Iemand sê hier voor die kerk vir my, sê ek het die Pinkster toe gekom, iemand sê ek sien nie so lekker in die aand nie. Ouer mense wil nie meer goed doen nie. Eh, hulle hulle het altyd lekker gereis na plekke toe gaan as jy ouer raak, skaal jy hom af. Nou gaan jy op MSC cruise, jy jy jy vat hom stadiger daan. Later wil jy nie eers meer dit gaan nie. Jy wil nie meer vliegtye ry of ver ry nie want jy raak stadiger. Suid-Afrika is soms 'n plek wat mense bang maak. Die misdaad en die onveiligheid. Mense ry onverskillig. Ons sluit toe en jy jy raak jy raak bang ek is soms verstom oor uh, die Amerikaners soos hulle hier kom oor hoe hoe bang hulle is. Uh dit lyk my veral hulle raak ook bang daan Amerika. Hulle lyk my sien in in in Donald Trump sommige van hulle iemand wat kan keer hulle bou die mure daan. Ek het gedink aan Simpson miskien wat jy weet se krag en sê sê hare lê. Jy weet ek mens weet nie of dit uh, iets daarvan is nie. En so so het ons baie van ons en baie van julle miskien passies gehad. Ek in in in baie huise staan daai trapfietsse daar met met passie het ek soort van begin. <clears throat> Ek het een van my ons het 'n eenvoudige een daar, dit het nog met die Kenwood gekom. Al hierdie goed wat ek het 'n seun gehad, hy het met hy het met passie smoo, hierdie smoothie masjien gekoop. En dis in die oggend en die aand en hy eet reg en hy al daai goede uh uh, en hy uh, daai smoothie masjien wat ek nou die dag naby hom is. Ek vra waar is hy smoothies? Nee, hy staan eers in 'n kas eh, en en ek het nou nie van daai miskien kan julle dit so ophou fit bid hierdie lekker horlosies wat maak jy weet dit wys vir jou ek weet van iemand wat selfs in die aand jy weet as sy jy weet met daai fit bid horlosies en punte te kry en al die goed om fiks te bly eh, wat sy in die aand hulle dit regtig vir ons vertel wat hulle in die aand gebed gelê het. Toe kyk sy op haar losie sê sy my my aarde ek moet nog 200 tree stap en sê dit 'n man uit die bed en laat aan eh, weet onder die ligte om die blok en daai hy fit bid is eers daar in 'n kas. En so lyk dit met met baie van ons gym kontrakte en al die goed. Ons ons verloor eh, ons passie langs die pad. Dit geloof, gebeur ook in ons in ons geloofslewe. Ek ek ek ken predikante so jaar gelede op a, by 'n predikant wat op eh, op by die op 'n platteland is. En hy het sy fit verloor. Die die bediening het het, het hom uitgehaal. Hy hy't net hy't net nie meer krag nie. Hy't net nie meer passie nie. In hoeveel predikante se lewens is hierdie dinamus van daai ongelooflike roeping en ek onthou hoe dit in my eie lewe was, hoe hoe ek onder die indruk was van dat die Here my roep en ek ek wil deel wees dat mense eh, om uh, kan leer ken. En dat jy soms hier ervaring het dat dit vervloei. Ek wil drie voorbeelde noem by predikante. En ek, ek Ek ek ek wil nie meer eh, eh, beroepsgroepe uitsonder nie, maar maar ek ek ken baie onderwysers wat 'n passie het vir vir kinders en vir jong mense in vir vir ja, vir omgee om die beste te wil en as dit as dit soms verskriklik om te sien hoe hoe hoe 'n stelsel in 'n omgewing in 'n negatiewe omgewing en ek wil juis positief praat mos nou oor alle al twee beroepe, maar maar hoe hulle hulle passie verloor net oor tyd en dat hulle dat hulle dit dat hulle net nie meer kan nie. En sê ek wil ek wil net weer 'n slag belewe dit dit slurp my in. Ek raak iemand wat ek nie wil wees nie. Bid vir die bid vir die onderwysers. Die derde voorbeeld. Ek baie van julle het gister hierdie mooi 'n eh, koninklike huwelik gesien van van twee mense wat wat passievol vir mekaar is wat wat mekaar gevind het En ons staan mos by soveel van sulke huwelike. Ek het nou die dag gekyk hierdie sprokies bruilof waar die waar die man sê hoe kan hy ooit hierdie wonderlike dag met hierdie verskriklike kosbare vrou hoe kan hy dit ooit vergeet? En dan met 'n onlangse radiostasie waar iemand ingebel het, praat 'n man en hy hy vertel vertel oor hierdie droom van hom, oor die passie wat hy gehad het van 'n gelukkige vervullende huwelik, hoe hoe dit besig is om uit te rafel. Die finansiële druk sê het gemaak dat hy op aandrang van sy vrou sy motorfiets moet verkoop het en toe sê hy ek gaan nou nie op die detail ingaan nie sê sy, eh, sy persoonlike presuur ingeboet het en met die kinders wat die huis verlaat het het hy het hy net besef Daar's niks meer tussen hulle nie. En dan vra hy uh, vir die omroeper, sing vir my asseblief Bob Seger The Fire Inside. En ek het sommer die woorde net daar wat jy kan uh opbring. Uh hierdie liedjie vertel van die vuur wat daar was en die passie wat die twee mense vir my vir hulle mekaar gehad het. En ek lees net 'n stukkie, julle kan die res uh lees daar en dan sluit die lied af like wind on the plain sand through the glass waves rolling in with a tide dreams die hard and we watch them erode but we can cannot be denied the fire inside hy hy smag na die vuur wat net weer moet terugkom en ons lees hier in handelinge van die krag van die vuur van die gees wat in die kerk van daardie tyd gebrand het Petrus en Johannes wat met entoesiasme die woord van die Here verkondig en mense wat na hulle kyk en met hulle te doen kry. Hulle sê: "Maar luister, ons ons ken daai manne, waar kom hulle vandaan? Hulle het tussen ons groot geword en tussen ons geleef. Hulle is ongeleerde en eenvoudige mense en kykie met 'n morfose wat met hulle wat by hulle plaas gevind het. Ons ons ken hulle half nie. Ek het die ek het in my voorbereiding gedink aan aan mense wat 'n totale metamorfose gehad het. Ek kan aan drie vrouens gedink hier onder ons, moontlik is een van julle hier wat ek, ek het hulle vir 2 of 3 of 6 maande nie gesien nie en toe ek hulle weer sien is ek bedoel dis 20 of 30 kg later is amper iemand anders. En hulle kyk hierna Petrus en Johannes en sê dis eenvoudige mense wat hier onder ons geleef het. Die vuur van die Gees het in hulle lewe brandend geraak. God het hulle lewe verander omdat die Heilige Gees op hulle uitgestort het. En ons ons ken sulke mense in die Bybel en die Bybel is vol daarvan. Een wat ek wat elkeen van ons mis nou amper mee groot geword het dink ek eh, waar Josia na die volk kom die vuur van God se gees in sy lewe <clears throat> en dit tref my altyd daai gedeelte in Josia 24 waar hy sê en dis wat pas hier is Ek staan hier voor julle almal en sê ek in my huis hier hier stel ek 'n voorbeeld. Ons sal die Here dien. Paulus wat in die tronk sit in Filippense 3 wat ons uh, lees en eh, seker een met die meeste passie. Hy sit in die tronk en ons weet tronke is 'n lekker plekkie veral in daardie tyd as jy in Rome in 'n tronk gesit het. Uh, en hy skryf ten spyte van sy omstandighede skryf hy in Filippense 3 skryf hy oor Eh, die pas hy sê maar vir wat eers vir my 'n bate was beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus ter wille van hom het ek alles prysgegee al wat ek wens is om Jesus Christus te ken en die krag van sy opstanding te beleef hy sê al vergaan my uiterlike die innerlike sal nie vergaan nie in my hart brand die vuur van die gees van God ons ons noem die lydensverhaal van Jesus the en ek ken die fliek van Mel Gibson en jy word aangegryp deur die passie the passion of Christ Christus se se passie wat hy gehad het sy intense liefde wat hy vir die wêreld gehad het om hierdie pad te loop 'n passion eh, wat uh, eh, afgelei is van die woord uh, of beteken suffering of disease om te verdra. Die die Duitse te mooi uh as jy dit net kan opbring. Uh die die die Duits het 'n mooi woord 'n uh, eh, leidenschaft. Uh leiden beteken lei uh of opoffer. En schaft beteken skag of tonnel of 'n put of 'n uitgrawing vir ander doel. Om om te ly of op te offer vir 'n ander doel. Om om moeite te doen. Jesus Jesus is bereid uh, om te ly en op te offer dat ek en jy 'n verhouding met die Vader kan hê. Die lyding, die offer, die ly, die passie. Wat is wat is jou lyding? Waarvoor is jy bereid om 'n offer te betaal? Te ly of swaar te kry? Die kers in die naatlag te laat brand? Wat is die saak wat die vuur nog aan jou laat brand? Ons het die afgelope tyd het ons uh, in Pinkster het ons jy's daarby probeer stil staan om nader aan God te beweeg. Moses wat sy skoene moet uittrek en sê krye 'n nuwe identiteit in my en wees verras in die God wat God in jou lewe kan doen. Ek wil jou op 'n besondere manier gebruik en en hierdie on, hierdie persoonlike ontmoeting het die vuur in hom laat brand waar Jesus gesê het ek is die brood van die lewe het ons vir mekaar gesê die lewe die Here wil vir ons die lewe gee die brood wat ons moet eet is die lewensbrood om waarlik lewe in hom te hê soek eers die koninkryk van God soek eers die lewe in hom en al die ander dinge sal jou gegee word hy het ook gesê ek is die lig vir die wêreld God wat oneindig groot is en God se gees wat oneindig oneindig in ons kan doen wat ons nie kan dink of van kon droom nie. Maar hy het ook gesê ek is die goeie herder, die een wat naby aan ons wil wees, die een wat se stem ons uh moet leer ken. Wat vir ons ken, wat vir ons by die naam ken. Wat 'n pad met jou beloop, wat wil jou wat jou wil omarm. Maar dat ons hom ook sal leer ken, dat ons sal ruik en proe soos Christus en dan die laaste aand donderdag aand ek is die wingerdstok waar ons gesê het God se gees moet so sap soos die wingerdstok se sap in ons lewe uh vloei in ons are vloei om ons ware lewe te gee Charles uh, en John Wesley was van die bekende predikers wat vir die herlewing veroorsaak het uh in in in Engeland en eh, in die vorige eeu en John Wesley het op 'n meer een keer gesê catch the fire for the lord and people will drive 100 miles to watch you burning mense mense sal sien as hierdie is god se gees in ons are vloei as as hy ons herder is eh, kort by sy 'n bekende jazz 'n eh, sanger hulle het vir hom gevra uh, wat wat is ritme en hy het blykbaar geantwoord if you got rhythm no explanation necessary if you ain't got it no explanation will help as as jy dit as jy nie kan dans nie ek weet of nie veel ritme het nie ek weet waarvan so 'n man praat mense sien dit raak as god vandag na ons na my en jou lewe kyk sien hy sien hy dat iets van die ritme in jou lewe is. Die realiteit is uh ons koel af. As jy iets uit 'n oond haal in dis verskriklik warm, dis op 180 grade en jy het handskoene nodig om dit uit te haal en jy sit dit neer dan dan koel dit af en later kan jy dit invat. Later is dit te koud om te eet. Die Bybel praat ook dat dat ons hierdie vuur van die gees kan verloor. Hierdie stem van die herder dat ons dit nie meer so goed uh, herken nie. Die Bybel praat oor hierdie passieloosheid en jammer Leon, jy kan miskien daai twee verse van Openbaring nou opbring. In die gemeente van Laodicea, u ken uh, Openbaring 3 vers 15 tot 17 waar die Here sê: "Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie." arm, blind en kaal. Hy sê letterlik uh, ek sal ek sal julle uitbraak as 'n mens dit so kan stel. Omdat jy nie omdat jy nie koud of warm is nie. In die gemeente van Efesiërs Openbaring 2 sê hy ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Verder volhard julle ook. Julle het baie in my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Mense wat hard vir die Here gewerk het en dan sê hy Maar ek het dit teen julle dat julle nie meer so lief is vir my soos in die begin nie. Ons wil Chambers en as jy dit weer op die skyfie kan bring, maak hierdie punt mooi duidelik in sy boekie Allerbeste vir die Allerhoogste sê hy: "Dis relatief maklik om een keer met waagmoed uit die boot te klim en op die water te loop. Dis egter moeiliker om elke dag op die droë land soos 'n getroue volgeling van Jesus te leef." Dit is uitdagend. Ons het verwys na die huwelik. Die huwelik gaan nie sommer maar net van self aan en ons is gelukkig nie. Dis harde werk. Ons moet in oefening bly. En daarom in Pinkstertyd is dit weer 'n nuwe tyd waar 'n mens vir Here kan sê ek ek haal hy spreek woordelik die fit betal ek weer uit of die of die oefenmasjien haal ek uit. Kom ons bly in oefening. Kom ons neem besluit en sê ek gaan persoonlik gaan ek weer in oefening kom, in 'n ritme kom om die vuur van God se gees weer in my lewe te laat brand. Ons weet dit van enige vakgebied, in enige sport. Jy weet hoe lank dit is as ek vir vir 'n tyd lank nie geoefen het nie om weer aan die gang te kom. Dis harde werk. Maar dit gebeur ook nie oornag om om onfiks te raak nie om ver van die Here af te raak nie. Dit gebeur stukkie vir stuk nie. Dis nie oor oornag dat ek 5 of 6 of 7 kilos optel nie. Dit dit gebeur oor 'n lang tyd wat ek hierdie grip verloor in terme van my persoonlike uh manier hoe ek omgaan met my liggaam of met oefening, maar ook met die Here. Bly aan oefen. Ons moet ingeoefen word. 2 Timoteus 1:6 sê, die jy het 'n genadegawe gekry wat jy gekry het. Jy moet dit soos 'n vuur aanblaas. Blaas dit soos 'n vuur aan. Blaas dit soos 'n vuur aan. Kom ons verloor ons ritme nie. Kom ons kom weer in oefening. Kom ons laat toe dat die gees weer in ons lewe gestalte kry. Maar kom ons doen dit ook saam in die gemeente waarde wat ons het nader aan mekaar. Ons weet almal van die waarde om om persoonlik te oefen of iets individueel te beoefen, maar ons weet ook die waarde wat daar is in die mekaar. Together we can do better. Dis dis algemene kennis. En in hierdie gedeelte van Handelinge lees ons dit ook. Dit wat uitstaan in Handelinge 2 en 3 en 4 en die res van die Handelinge is dit wat gelowiges vir mekaar gedoen het, hoe hulle vir mekaar gehelp het, hoe hulle hande gevat het. Ons lees hier in Handelinge 4 waar Petrus en Johannes teruggaan na die gelowiges daar saam en saam met hulle bid en hulle hande met mekaar vat om hulle om te ondersteun. Die waarde wat daar is om saam met iemand te doen. Ek onthou die dae wat ek uh, nog gehardloop het uh en 'n fiets gery het en daai dissipline wat jy het om om om op te staan. Maar die dissipline is soveel makliker as jy weet daar wag iemand vir jou. En dan staan jy nie op amper ter wille van jouself nie, maar jy staan eintlik op ter wille van die ander een want jy wil hom nie te hom of haar nie teleurstel nie. 'n Geloofsgemeenskap is gesê, die Here sê, julle is deel van dieselfde liggaam. Ons mag nie as ons in die, Jesus Christus glo. Dis hy wat die kerk gegee het. Ons het dit nie self uitgedink nie. Dit is 'n klomp erns slim uh persone in die geskiedenis wat gesê die kerk is belangrik nie. Ons weet wat daar is in die krag van die groep. En daarom moet ons die onderlinge gemeenskap op watter vlak dit ook al lê, werk dit vir jouself uit. Dit begin dat ons ten minste hier saam in die kerk moet wees, 'n mense nooi en sê, as jy sien am, iemand begin loop ver van die Here, jy hoef hom nie tot bekering te bring nie. Bring hom net gaan lees Johan uh, eh, 1 Korintiërs 14. Die Gees sal homself oortuig. Ons hoef dit nie te doen nie. As Hebreërs praat oor die volharding van gelowiges, dan praat hy oor dit wat mense vir mekaar beteken. En as as ons praat oor die passie wat ons terugkry, verseker kry ons dit by God en ons moet ons moet sorg dat dit in ons are vloei en ons moet na sy stem luister, maar maar verder het dit ook te doen op elke vlak met die ander. Ons moet in hom gewortel wees maar ons moet ook in mekaar gewortel wees. Laat ons Hebreërs 10 vers 24. Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party die gewoonte het nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. Die krag van die groep en daarmee sluit ek af voordat u na die lied luister. As 'n bekende verhaal van 'n dapper veggeneraal wat blykbaar met 100 'n eh, manskappe bo op 'n berg Uh, vasgekeer het teen 'n oormag van duisende. In plaas van 'n kort eensidedige veg het die het die oppositie of die vyande het hulle 'n gesant uh, gestuur uh, en vir die generaal gevra: "Luister gee oor, julle julle is te min, julle het geen kans teen hierdie oormag oormag nie." En so iets wat van 'n erge storie. En op sy beurt roep die generaal toe die gesant het as roep hy een van sy manskappe en hy sê vir hom: wys vir die man jy kan in jou swaard val. En die man val in sy swaard. En hy roep nog 'n man en hy sê spring hier oor die afgrond. En die man spring oor die afgrond. En hy rig hom tot op die afvaardiging en hy sê vir hulle: "Ga sê vir jou bevelvoerder, daar's nog 98 sulke manne is oor." onnodig om te sê dat hierdie groep met die generaal aan die voorpunt hulle weg met 'n met 'n minimum verlies oopgeveg het na vryheid. Waarvoor het jy 'n passie? Ons het die afgelope week gesê, ons passie kan net in die bios in die in die biologiese goed lê van die lewe. Ons kan die lewe daarin ook kry. Maar ons wat hier by mekaar is sê, ons kan in al daardie goed jaag as ons het die passie van die Zoe van dit wat ons in Christus in die lewende God het nie. Mag hierdie mag hierdie passie, mag hierdie vreugde, mag soos in die lied van die Lord of the Dance mag iets daarvan in ons gestalte kry dat ons dit in Christus kry wat vir ons geleer het the passion of Christ wat passie is soos hy soos hulle in die lied sing en julle gaan daarna luister en miskien kan jy die woorde net vir my uh, opbring Leon en gaan kyk na die woorde in die uh, die lied begin uh, met hoe Christus gekom het Eh, met sy lewe en in die tweede vers sê hy I dance for the fishermen for James and John they came with me and they dance mense wat langs die pad uh, geleer het uh, om saam uh, met hom te dans en dan in 'n latere vers ten spyte van die omstandighede uh, dat hy God se gees gee in ons dat ons ten spyte van ons omstandighede nog saam kan dans kom ons uh, luister na die lied en daarna het u geleentheid vir die offergawe.